Mila behatzion eta irerogoita behatzian, estado batuetako Wyomingen sortua, irurtetan jintzen baigurirat, bere laborantza ikasketak frantzesenia eskolan eginik, mekanika CAP bat eskuraturik ere, bere mendiko etxaldean, Katalina inian plantatu zen, emeetzi urteetan, hartalde batekin eta behiak ere eman zituen berantago. FDSOA sindikatian sartua larogoita amarreko amarkadan, ardiaskuntza eta mendiko laborantzaren ordezkalitzak hartuko zituen, kantonamenduaren zat, sindikatian eh, kargudun izana luzaz, debartamenduko laborantza gambarako administrazione kontsai duan txartu zen ogoita ameka urteetan eta unen presiden bilakatu ogoita emezorzi urteetan hori bimila tasaz piantzena. Laborantxako egituretan beste kargu frango ere bazituen. Iardokipenak, Jean-Michel Antxola beherren eriotzeari, kuraia handiko gizona, ipatu du Jean-Jacques Lazerrek, argitasuna handikoa ofizioaren problemeri buru egiteko galtze handi bat. Eien tristezia ipatu dute ere besteak beste, ale Ruseak Itaniako presidentak, edo Franzo Bairuk. Bai, bai, bai, aspaldiko urtetan, ni... Uh... Leheno, ardisailaz uh, eh, okupatzen intzalarik, uh, eh, abiatu zen uh, goekin Jean-Michel, eta behala eakutsi zuen uh, jaren bere naikadia bertutia eta erran behar da Jean Michel bezalako gizon gutxi ikusten dela uh, hola, sailoitan eta horrek eraman duen lana uh, eh, best, bestia dela, eh, animaleko lana egin du, uh, biztan da ez ditut denak satifatu hain neok ez ditu iten banan behar da, behar da Zeur, oartu, ze lana ere manduen, eta ze hutsa ez utziko duen, bai eh, laborantza munduan eta bai eta ere biztan etxean eta pentsatzen dut bere, bere familiari, bere, bere aurtipieri eta bon, bera, bera jakin eh, etxale tipi bat atatzen zen gizona zela eta zeur bide induela eta ez dela beti eh, erretxa izan egen bizia. Banan, bizia bera atzain zehu Langilia zera erranduzu, zuk ezagutu dizkiozun beste kalitateetan, zointzauzkizu gogoratzen? Eta harren ahalak, eh, ze, uh, bertuteko gizona zen, eta ze kapazitatea zitin, uh, eh, uh, eh, perarriko kaskoko gizona zen, mazin hanitz ahala, eta jakindu uh, partikulazki uh, uh, eskualeriko eta laborari txoko untako, txokoen be behiratzen, eh, laborantxak anbara, bat gizu dela, ez dela beti, zea beti gauzak erretxak, eta harren ahala, E, Agena ala harritzeko zen. E, ni, ni harritzen nituen, beti a, gauza guguan txitzen zituen, gurua e, haniz lekutan, eta denak atxikitzen, niri beti harritzen nituen. Eta e, a, demora berian, e, etxea eraman eta eta ikusi zebidea inaizan den Katalinen. Jean-Paul Irikean Ai.